radhiyallahu anhuma na alitaja hapo kuwa atatoa mifano miwili tukasoma mfano mmoja na leo insha Allah taala tutasoma mfano wa pili عن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال صحاب جابر بن سليم رضي الله عنه وسمع رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه nilimuona bwana mmoja watu wote waregea katika rai yake bimaana hasemi chochote isipokuwa wamsikiliza na kutekeleza yale anaoamrisha wamsikiliza kwa makini sana anapowaambia jambo lolote wamsikiliza sana bimaana ameona kundi la watu kisha kuna mmoja yeye ndiye wanaeregea kwake tukia jambo wasemaje tufanye vipi akisema hapo hapo watekeleze qultu man hadha bwana hii msahaba ni kabla ya kusilimu akauliza kwani huyo nani huyo anayesikilizwa namna hii قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم kumbe ni masahaba akamwambia huyu ni mtume mtume wa Allah alayhi salatu wassalam قال قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين mara mbili niliposikia na kuna watu walikuwa ni wepesi wa kukubali ile haki na kuifuata maadamu ni mtume wa Allah خلاص nishamwamini akaanza kumsalimia mtume sallam kwa salamu hii alayka salamu ya rasulullah قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت نتوب السلام وكان بيو عليك السلام عليك السلام سلام يا ميت سمع السلام عليكم أو السلام عليك يا رسول الله قل السلام عليك قال قلت أنت رسول الله صحابة من كمولي زوين متومي والله قال متوم سلام وكان بيو أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك mimi ni mtume wa Allah yule ambaye ukipatwa na madhara ukimwomba atakuondolea madhara yako wa in asabaka amu sanatin fada'awtahu ambataha lak na mimi ni mtume yule ambaye ukipatwa na ukame ikawa hakuna mvua ukimwomba kuteremshia mvua na mimea ikatoka katika ardhi wa idha kunta bi ardhin qafra ay falatin na ukiwa katika jangwa fadallat rahilatuka da'awtahu fadallat rahilatuka fada'awtahu raddaha alayka na mimi ni mtume wa yule ambaye ukiwa katika ardhi ya jangwa ukapoteza mnyama wako ukimwomba akurejeshea ambaye nani Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ni mtume wa Allah قال قلت اعهد الي يعني كم تك وصيه امpe وصيه قال لا تسبن احدا usimtukane mtu yoyote simtu simtu huo ndio wasia wangu nakupa سكريزا مكين وصحابة سمين قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا كتوكا ينبي من نهاي نمتوم صلى الله عليه وسلم سيوايكم توسي اليهور ولا متوموا ولا انغمية ولا مبوزي سيوايكم توسي يوت قال كشمتوم صلى الله عليه وسلم كمبيا ولا تحقرن شيئا من المعروف usidharau chochote katika mambo mema matendo mazuri maneno mazuri usidharau wala tahqiranna shay'an min almaruf maneno makubwa sana leo wako baadhi ya watu wakielekezwa katika kheri kuna jawabu litoa wakasema mimi nafanya kheri nyingi sina haja na hiyo naona si lazima hiyo kuna mengi najua mwenyewe nayafanya la usiseme hivyo makosa makubwa sana hata kama kile anachokuelekeza mwenzako ni kitu kidogo usikidharau huwezi kujua ni jambo gani ambalo laweza kuwa ni sababu ya wewe kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ni sababu ya Allah kukurehemu ukafaulu kufaulu kwa milele huwezi kujua pengine yale makubwa unayoyafanya yana matatizo yasikubaliwe mbele ya Allah ukafanya jambo ambalo kwa macho yako kaliona ni dogo lakini kwa ile ikhlas iliyosimama katika moyo wako Allah akakurehemu kwa hilo wala tahqiranna shay'an min al-ma'ruf قال وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف ukizungumza na mwenzako huku umemkunjulia uso wako wa tabasamu ni katika amali njema kule kutabasamu so kuna baadhi ya watu waona kule kubakia abus kuwa daima yeye hatabasamu basi ule ndo uume ule aa utazeeka mapema alafu wakosa thawabu ambazo za bure thawabu za kutabasamu pia wakosa kuna watu yuko hivyo yeye asubuhi ukimwona utafikiri umemkosea salamu alaykum salam nini mpaka mtu akipishana na wewe jiuliza ah labda nilimfanyia kitu kumbe maskini hujamfanya lolote yuko hivyo yeye usiwe hivyo kutabasamu sadaka ya bure bure ulipi chochote watabasamu tu kisha wapita wenda zao naangalia mara ngapi mtu akatabasamu katika uso wa ndugu yake akafurahi yule ndugu yake mpaka akaona eh pengine labda ninampa kitu namfanyia kitu mimi sijui huyo si ajabu akakuuliza ah kuna nini mbona wacheka sana mbona furahi sana hivi anafurahi ah, tunakuona ndugu yangu nafurahi toro yangu asubuhi ukamwambia mtu maneno hayo ikawa siku nzima ana raha wewe ndio umekuwa sababu ya kutia furaha katika moyo wa ndugu yako na wengine wakawa ni sababu ya kutia dhiki katika nyoyo za ndugu zao kwa ile sura wanaokutana nao watu wanaokutana nao ndugu zao kwa hivyo tabasamu ukikutana na ndugu yako na hii haimaanishi kuwa katika kila jambo wewe wachekacheka tu hata katika jambo ambalo ni jid jambo ambalo utakani kucheka wewe acheka tu na ilipo kwa baadhi ya wanafunzi waweza kumwona mwanafunzi mpaka amefanya kosa amwambia hili ulilofanya ni kosa acheka tu asa itakuwa makosa hapo tuzungumza umekutana ndugu yako wasalimiana naye basi kuwa na uso mkunjufu ule uso mkunjufu wasaidia katika kutia furaha kwa ndugu yako jambo zuri usili dharau warfa izaraka ila nisfi saq hapa sasa mtume sallam amwambia uba nyanyua izari yako nguo yako mpaka nusu ya muundi bimaana baina ya magoti na pale kwenye jicho la mguu katikati yake nusu ya muundi hili amhusianalo nani mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam fa in abaita fa ila alka'baini basi ikiwa umekataa hivyo isishuke mpaka chini juu ya macho mawili isiteremke zaidi hapo wa iyyaka wa isbal alizar na nakuonya sana na kuvaa isbal izari yako kushuka chini ya macho yako ya miguu iyaka akuonya usifanye hivyo aliyasema haya nani ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam leo watu wafanye istihza na yule anayevaa namna hivi alivyoamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam na hili jambo mimi nimeliona la kithiri sana kwa mahurafi mahurafi siku hizi tena wamefanya kama wazimu wajua Hmm. sijui hawawezi kusubiria rududu wale jamaa na nyinyi mwafanye istizai na ahlu sunna siku zote mwafanya istizai na sunna mkielekezwa basi wafanye kama kichavi vile fanye kama kichaa ndio wauliza salama wakiambia hivyo ukasirika kweli kweli wakaruka ruka juu salama nyinyi mwafanye istizai mara nyingi sana utaona wakifanya istihza na yule anayenyanyua nguo yake sana mpaka wamewafanya awamu waona ni jambo la kawaida kufanya istihza na jambo kama hili kumbe hawajui kuwa anayefanya istihza na sunna yoyote ya mtume sallallahu alaihi wasallam insha Allah iwe ile sunna sio wajibu ni mustahabba akafanya istihza na dini ya Allah aliyokuja na mtume Muhammad sallam ni sababu ya nini ya ridda ya kutoka katika uislamu يقول الله سبحانه وتعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون utasikia wakatoka wanazuoni kutoka huko Saudia na madevu yao ya kufagilia huko moja sema hivi watoka Saudi sijui ni mtu wa kurapu huyo ama shekhi manake Saudia madevu ya kufagilia si, si, si, si ajabu karibuni kapigwa kitwari Saudia ndevu kufagia msishangae itakuja kufanywa wala msishangae manake dini yao ni upuzi tu lahwan wa la'iban fanya istihza kwani aliamrisha watu kuweka ndevu nani si mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye aliamrisha na subhanallah katika lile jambo ambalo hawana hujja nalo utaona washikilia kwa nguvu sana bid'a na uzushi wa ushikilia kwa nguvu sana kama ile swala ambalo sasa hivi wao wali wamelichachia sana ilikuwa katika majina ya Allah ni ho ho ho hebu basi nitawapa kwa akili tu jawabu lenu kwa akili tu ya kuzaliwa ikiwa mafahamu Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala anasema walillahi alasmaul husna ah fad'uuhu biha ndio mwanzo jambo la kwanza majina ya Allah ni husna ni mazuri yana maana nzuri yana maana nzuri kisha tukaambiwa fad'uuhu biha muombeni Allah kwa kupitia majina yake mazuri hebu sikiza kwa mfano mtu omba dua rabbana taqabbal minna ya hoho si uelewa mosikia maneno si si walillahi alasmaul husna fad'uhu biha tumeamrishwa tumuombe Allah kwa majina yake haya tuba alayya ya hoho yaingia kwa nini nyi hamuoni kama mfanye istiza na Allah subhanahu wa ta'ala hatuna neno tutataja hivyo sijui nini tutafanya msituzengue hapa twasema tumeamrishwa kumwomba Allah kwa majina yake mazuri ikiwa hilo jina nyinyi muona njina hilo ho ho njina na nzuri ha basi na mkiomba dua mjaribu kuomba hivyo sababu si ndio tumeamrishwa na Qur'an walillahi alasmaul husna fad'u bi itakuwa sawa hivyo mtu yomwomba Allah subhanahu wa ta'ala asema innaka anta hoho hoho e eh, mna akili nyinyi makhurafi kweli akili zenu zina akili zafanya kazi ndio nawaambia huwa tuuliza salama huku kuko salama huku la haula wala quwwata illa billah sallallahu alafiyatu wassalam sasa mambo kama wewe shadidia na ikija katika sunna ya mtume sallam wafanye istihza yale ambayo si sunna wala si sawa washikilia kwa nguvu sana ukija katika maneno ya mtume sallallahu yafanyia kijeli haya yao ambayo hayamo ndio washikilia ah tushawapa mfano kama huo sasa itakuwa sawa mtu yomwomba Allah subhanahu wa ta'ala kisha atumie hilo jina nyinyi mwaliita jina si jina mkaliita hiyo qala turudi hapa achana na makhurafi khurafi ya marefu waiyaka wa isbal alizar kuna baadhi ya watu ukiwaambia kuwa haifai kuvaa isbal wasema nini ni mpaka uwe na nini na kibri ukiwa na kibri ndio haifai lakini kama huna kibri haina neno sema hivyo kwa hoja gani sema mtume sallam asema man jarra thawbahu khuyala kwa mpaka awe na kibri sasa ukiitaka tafsiri ya hadithi hiyo man jarra thawbahu khuyala soma hadithi hii mtume sallam hapa asema fa innaha min almakhila kule kui kuiongeza nguo yako yenyewe ikashuka tu chini ya macho ndiyo khuyala hiyo fa innaha min almakhila ndiyo kibri hicho kwa umo tu kuna baadhi ya mahizbi umo waona kama ambaye wako nyuma zamani walikuwa wakivaa nguo zao mashallah wakizinyanyua juu wakaona mm -mm, tukivaa hivi tuonekana kama sisi tuko nyuma wajua wao husema mara nyingine husema yatakana ujifananishe na vijana ndio vijana wakusikilize sioenda kuwafanyia dawa vijana kisha wavaa kilemba kilemba chako hapa kwa istizai ama wavaa vikofia kofia vyako na vikanzu na nini lazima uwe kama wao kwa hivyo unamkuona jamaa apiga chepeo hivi kama muuzaji chai kisha iwenda huku chini amevaa akaona mm, ikiwa juu nguo wataona kamba mimi niko tofauti na kwa hivyo fanya nini isbad sasa hapa nani aliyemwathiri mwenzake ni shekhe amemwathiri kijana ama kijana amemwathiri shekhe si ushafeli wewe utakuwa ushafeli wewe maana sasa wewe ndio uenda kwao sio wao waja kwako ungeliwalingania wao wakaja kwako hivyo ulivyo wewe waionaje ingelikuwa raha iliyoje vijana wa Kiislamu wako hivyo wamevaa kofia zao kanzu zao wamezinyanyua juu kila mahali ukitembea hivyo kuta vijana mna hiyo raha si raha hiyo lakini mtotembea bwana wakuta kijana amekula mjinzi bwana huko nusu makalio humo kisha iwatembea akifukuzwa kidogo tu anguka chini eh ajue ashikilie huko ajue akimbie mbwa yuaja ha, nakwambia hajui akimbie ajue ashikilie suruali yenyewe juu na aswali basi aje kuswali aje kuswali kila kisujudu kile kitisha chake mwanzo siku hizi wana mtindo huvaa kitisha kimebana hivi basi ah, yambana utasema ni mtu yani mwili wake ana mazoezi na nini mfano kama hivyo a ah, a ah, anketi kama alwazaghu unajua alwazaghu balabala yani huku amenona hivi huku ana nafasi na huku ana nafasi yatoka kwa nyuma huku sasa akisujudu yanyuka juu kiuno chote kiko nje aswali wewe jua swali kama lizard aswali tukisujudu kisimama sujudu kisimama wewe ukiswali nyuma yake washughulishwa shekhe ujue umwambie vipi baada ya swala kwa swala yako ilikuwa batila kwa sababu aura yako yote ilikuwa yaonekana sikiuno ni aura na sunna aura iko wazi kila akiswali akisujudu aura yake yaonekana sasa badala ya kuwafunza hawa vijana na kuambia haya makosa kwani wewe wapungukiwa nini kwa mfano ungekuwa umvaa kanzu yako vizuri umvaa vizuri yani kijana wa Kiislamu hauoni kama yafurahisha ile mandhar lau kama ingelikuwa vijana wako namna hiyo na kuna vijana wengine maskini ambao wameshikilia wame jambo waona kama pia wao wako nyuma huko nyuma waloko nyuma wao ambao hawataki kuja huku uliko wewe wao ndio wako nyuma wewe uko mbali sana alhamdulillah huko kwenye neema mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambao watu wengi hawana ah mimi ndiwaambia juzi waweza pishana na mtu ukashindwa umwambie good morning ama salamu alaykum asubuhi hujui huyu yupi huyu yupi hana alama yote kujulisha wewe kwa yeye ni mtoto kisa kabisa kuanzia juu mpaka chini ukimwona hujui huyu ndiye ama si fa innaha min al-makhila hiyo isbal ndio ndio kibri achana nayo wa inna allaha la yuhibbu al-makhila na allah hapendi kiburi bwana ukiona kiburi wewe kiume hapendi jambo hilo kwa sababu hiyo ni sifa ya nani yake yeye peke yake walahul kibriyau fi samawati wal ard kibri ni sifa ya allah peke yake yeye ndio al-mutakabbir katika majina yake subhanahu wa ta'ala wewe mwanzo una kibri kwa lipi kitu gani kikufanye wewe una kibri huna chochote mwanadamu kwa hii sifa Allah aichukia la yuhibbu almustakbirin Allah hawapendi wenye kufanya kibri wa in imru'un shatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika na mtu akikutukana akakutia aibu kwa kile anachokijua wewe unacho ni kweli aniyo aibu unayo akakutukana nayo ile aibu kutukana kabisa fala tuayirhu bima ta'lamu fihi wewe usimwazirishe kwa kile unachokijua kuwa anacho yeye si na wewe pia una hiki na kile usimfanyie hivyo fa inna ma wabalu dhalika alayhi uovu wa kitendo hicho alichokifanya kitamrejelea mwenyewe si lazima wewe nipe nkupe twana wewe pia twa wewe wengine wanasema hivyo yani lazima urudishe ah si lazima kuna wakati mwingine wache ni mbali tu angalia ule ubaya utakavyomrudia yeye والحديث رواه أبو داود أي أنه بعد هذا العهد وهذه الوصية ما سب إنسانا ولا حيوانا وإنما حفظ لسانه ويو صحابة بعد ya kuambiwa من haya na mtume كوسي وهيلي kuhusiwa hili hakuwahi kumtukana mtu wala mnyama alihifadhi وهذا يدلنا على أن ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم من الانقياد لما يأتي عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم أحرص الناس على كل خير وأسبقهم إلى كل فضيلة وهم قدوة لمن بعدهم ألحقنا الله جميعا بهم وبالصالحين من عباده وعاذنا أجمعين من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء وهي حديث دليل يالي yale وصحابه صلى الله عليه وسلم sallam الله تعالى عنهم ورضاهم katika kujisalimisha juu ya yale yaliyokuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wao sallallahu alaihi wasallam ni watu walikuwa na hirsi ya kila kheri na wakatangulia katika kila fadhila hakuna yeyote atakayetangulia juu yao zile fadhila Allah alizowapa na namna walivyokuwa wakitangulia katika mambo kheri hakuna baada yao atakayefikia hali waliokuwa nao masahaba wahum qudwatun liman ba'dahum na masahaba ni mfano mzuri sana kwa wale watakaokuja baada yao sisi tukitaka mfano mzuri tuangalie masahaba walikuwa namna gani tuwe kama wao tuwaige masahaba na kuwaiga masahaba hukufanya wewe ukawa na akili kubwa zaidi ona الاقتداء بالسلف كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى kule kuwaiga wale salaf hukuza akili ya mtu kama mtu akili yake inafahamu kubwa zaidi kwa kuwaiga salaf kama vile yule anayefanya upinzani juu ya hii da'wa utamkuta zungumza maneno mengine hata hayaingia kilini na akaonekana kuwa ni mtu azungumza maneno ovyo kabisa kwa sababu ya kuwapinga salafi wale ndio walikuwa na akidi iliyotimia zaidi katika huu umma kwa hivyo juu yetu sisi tupate mfano mzuri kutoka kwao naktafi bihadha lqadr wallahu ta'ala a'lam subhanak allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu